Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Jesen je 1989. godine. U rodni grad Džedu vraća se Osama Bin Laden. Stari tek 33 godine, ali već ima status ratnog heroja, zapovjednika međunarodne dobrovoljačke vojske koja je pobjedila supersilu. silu. On imao status vođe Arapske legije koja je otišla u Afganistan kako bi se borila protiv vojske nevjernika sovjetske armije koja je u ime Saveza Sovjetski socijalistički republika bezbožne države okupirala muslimanski Afganistan. Bin Ladenova slava bila je velika, samo su nekoliko prinčeva vladajuće kuće Saud i nekoliko vodećih vahabitskih klerika bili popularni. Ali većina priča koja se pričala o Bin Ladenu bile su ili pretjerivanje ili neistina. Nikada on nije bio važan zapovjednik ili vođa muđahedina, božih ratnika. To su bile priče koje su pothranjivale saudijske novine ili sam Bin Laden. Ali Bin Laden jest otišao u Afganistan kako bi se borio protiv sovjetske armije i afganistanskog režima. Sa sobom je, kao bogati sin saudijskog građevinskog magnata, dopremio buldožare, kamione, rovokopače i druge građevinske strojeve i stavio ih na raspolaganje mučahedinima. Godine 1984. Osama Bin Laden otići će korak dalje u potpori muđahedinima. Peter Bergen u knjizi Sveti rat DD unutar tajnog svijeta Osame Bin Ladena piše. Godine 1984. Bin Laden je utemeljio gostinsku kuću u Pešavaru za muslimane koje je privlačio džihad. Nazvana je Beit al-Ansar, kuća sljedbenika, bila je to aluzija na sljedbenike proroka Muhameda koji su mu pomogli kada je morao bježati iz rodne meke u Medinu. Isprve kuća bila samo prolazna postaja za one koji su bili poslani na uvježbavanje kod nekih od afganistanskih frakcija. Kasnije će Bin Laden osnovati svoju vojnu operaciju. U vrijeme kad je Bin Laden osnovao Bejta Lansar, njegov bivši predavač Abdullah Azam utemeljio je u Pešavaru Mektab al-Kadamat ili uslužni ured. Taj ured počeo je objavljivati izvještaje o afganistanskom ratu i uključio se u globalni pohod za novačenje muslimana za džihad. Bin Laden je bio njegov glavni utemeljitelj. U prosincu 1984. Bin Laden postao jedan od važnih financijera džihada. Svakoj obitelji iz koje bi došao dobrovoljac davao je oko 300 dolara na mjesec. Krajem 1980. Bin Laden je na mjesec davao oko 25.000 dolara obiteljima iz kojih su došli dobrovoljci. Također je kupio kamionete s pogonom na četiri kotača i na njih dao montirati protutenkovski sustav i opremu za otkrivanje mina. Bin Laden postao je važan, ali ne jedan od glavnih heroja. Za taj će se status pobrinuti saudijske novine i propaganda džihadističkog pokreta. Kada se 1989. vratio u Saudijsku Arabiju, Osama Bin Laden imao je reputaciju pobožnog i skromnog borca za džihad. Otišao je u daleku zemlju, tamo se izložio smrti i bio čudesno spašen od metaka. Neki od mladih sljedbenika i obožavatelja Osame Bin Ladena nazivali su ga Osmanom njihovog doba. Bila je to referenca na trećeg kalifa Osmana. Ova Bin Ladenova reputacija nije bila bez opasnosti. Lawrence Wright u knjizi Visoka kula, Al-Qaida i put do 11. rujna piše. Neizbježno je Bin Ladenova slava bacila neželjeno svjetlo na ponašanje kraljevske saudijske kuće, vođena od kralja Fagda, koji je bio poznat po opijanju i bančenju po francuskoj rivijeri, gdje je sidrio svoju 160 metara dugu jahtu nazvanu Abdul Aziz, vrijedno 100 milijuna dolara. Na brodu su bila dva bazena, plesna dvorana, vježbaonica, kino, pokretni vrt, bolnica s odjelom za posebnu njegu i dvije operacijske sale, te četiri američka projektila tipa Stinger. Kralj je također volio letjeti u London u svom 150 milijuna dolara vrijednom mlažnjaku tipa Boeing 747 opremljenom vodoskokom. Kralj je na tim putovanjima gubio milijune u kockarnicama. Jedne noći, uznemiren zbog radnog vremena kockarnica nametnutog od britanskih zakona o kockanju, on je unajmio dijelitelje karata za igru Anjca i krupije za rulet kako bi u svom hotelskom apartmanu mogao kockati cijelu noć. Nije samo kralj bio rasipan i mnogobrojni prinčevi iz vladajuće kuće bili su jednako rastrošni. Jedan od sinova kralja Fakta, Muhamed, primio je mito u vrijednosti od milijardu dolara i prema dokumentima Britanskog suda taj novac potrošio je na prostitutke, pornografiju, više od stotinu najluksuznijih vozila, na palače u Kanu i Ženevi, te na luksuzne proizvode poput brzi glisera, mlažnjaka, koliba na skijalištima i na nakit. U 80-ima takav način života teško se čak i u Saudijskoj Arabiji mogao financirati. Lawrence Wright piše. Cijene nafte pale su sredinom 1980-ih i to je poslalo saudijsku ekonomiju u deficit. Ali kraljevska kuća nastavila je uzimati goleme osobne pozajmice od saudijskih banaka, koje su rijetko vraćali. Svaki važan posao tražio je proviziju, mito za kraljevsku mafiju, kako bi se podmazao ugovor. Pojedini prinčevi oduzimali su zemlju i pritiskali privatne poslove. To je bila zarada pored tajnog, ali znatnog mjesečnog džeparca koji je dobivao svaki član kraljevske kuće. Al Saud postale su riječi za korupciju, hipokriziju i nezasitnu pohlepu. Da stvar bude gora, mladi Bin Laden nije namjeravao samo uživati u svojoj reputaciji. On ju je htio iskoristiti. Već 1989. godine Osama Bin Laden susreo se s princem Turkijem Al-Faisalom, čelnikom Saudijske obavještene službe, s kojim je surađivao u džihadu u Afganistanu i iznio mu sljedeći plan. On će iskoristiti muđahedine i strane dobrovoljce koji su se borili u Afganistanu kako bi se srušio socijalistički režim u Južnom Jemenu. Princ Turki, inače hladan i proračunat čovjek, odbio je plan riječima. To je loša ideja. Bin Laden nije se dao zaustaviti. Iako su se južni i sjeverni Jemen ujedinili u Republiku Jemen, koja se osmijehnula sreća jer u njoj nađena i nafta, Bin Laden je u svojoj kući u Džedi počeo okupljati muđahedine iz južnog Jemena koji su ratovali u Afganistanu i počeo je slati novac za potporu protivnicima jemenskog režima. Njemu je ideja o zajedništu sjevernog i nekada socijalističkog južnog Jemena bila nepodnošljiva. Sve otišlo toliko daleko da je predsjednik nove Republike Jemen, ali Abdullah Saleh, mora otići kod kralja Fahta i žaliti se na postupke same Bin Ladena. Sada je drugi princ primio samo Bin Ladena na razgovor. Lawrence Wright piše. Ministar unutrašnjih poslova princ Naif, zapovjednička figura često uspoređivana s J. Edgarom Hooverom, Pozvao je Bin Ladena u svoj ured. Ministarstvo zauzima čudno uznemirujuću zgradu, preokrenutu piramidu, koja se nadvija na rubu centra Rijada. Sjevasta crna dizela uzdižu se iz golemog i dezorijentirajućeg mramornog atrija, koji je čini se posebno projektiran da umanji svakoga tko tamo stoji. Bin Laden je u toj zgradi mnogo puta tijekom afganistanskog džihada predavao izvještaj naifu, pažljivo izvještavajući vladu o svim svojim aktivnostima. Uvijek su se u prošlosti prema njemu zbog obitelji, statusa i odanosti kraljevskoj obitelji odnosili s poštovanjem. Ovoga puta bilo je drugačije. Naif mu se grubo obratio i zatražio njegovu putovnicu. 31. srpnja 1990. godine saudijski kralj Fakt presjedao je sastankom iračkog i kuvajskog izaslanstva. Tema sastanka bio je spor oko neprocjenjivih naftnih polja koja su bila na granici Iraka i Kuvajta. Irak je još optuživao Kuwait da prevelikom proizvodnjom nafte smanjuje cijenu tog energenta. Irak je trebao novac kako bi vratio dugove nakon Iračko-Iranskog rata. Sastanak je usprko strudu kralja Fahta propao. Dva dana kasnije Iračka vojska napala je Kuwait. Kuwait je brzo pao i sada je Iračka vojska došla na granicu sa Saudijskom Arabijom. Saudijska vladajuća kuća bila je zaprepaštena iračkom invazijom Kuvajta. Mediji u kraljevini čekali su tjedan dana da objave vijest da je Irak okupirao Kuvajt. Na papiru saudijska vojska bila je sjajno opremljena, u stvarnosti bila je to nepopunjena i slabo uvježbana sila Naftna polja u istočnoj provinciji koja je graničila s Irakom i Kuvajtom čuvao je samo bataljun nacionalne garde. Odmah nakon iračke invazije u Rijad je došlo američko izaslanstvo predvođeno ministrom obrane Richardom Dickom Cheneyem. Zapovjednik središnjeg zapovjedništva američke vojske general Norman Schwarzkopf pokazao je saudijskoj vladajućoj obitelji satelitske snimke na kojoj se vidjela masa iračkog oružja nagomilanog na saudijskoj granici. Neki u vladajućoj kući poput princa prijestolonasljednika Abdullaha bili su protiv dolaska američkih trupa u Saudijsku Arabiju, ali kralj fakt nije dugo razmišljao. Ministru Čejniju rekao je ove riječi, dođite sa svim što možete dopremiti, dođite što prije. Osama Bin Laden imao je drugi plan. Lawrence Wright piše. Početkom rujna, tjednima nakon što su američke snage počele pristizati, Bin Laden je u pratnji nekoliko muđahedinskih zapovjednika i saudijskih veterana rata u Afganistanu razgovarao s ministrom obrane princom Sultanom. Bila je to bizana i grandiozna kopija briefinga generala Schwarzkopfa. Bin Laden je donio vide regije i predstavio je detaljan plan napada s diagramima i tablicama, koji uključivao i nacrt rovova i pješanih zamki koje bi uzduž granice sagradili građevinski strojevi Bin Laden grupe. Osim toga, on bi stvorio muđahedinsku vojsku sastavljenu od kolega iz afganistanskog džihada i nezaposlene saudijske mladeži. Spreman sam pripremiti stotinu tisuća dobro uvježbanih boraca za tri mjeseca, obećao Bin Laden princu sultanu. Ne trebate Amerikance, ne trebate druge nemuslimanske trupe, mi ćemo biti dovoljni. Nema pećina u Kuvajtu, rekao je princ. Što ćete učiniti kada on počne na vas bacati projektile s kemijskim i biološkim oružjem? Borit ćemo se vjerom protiv njih, odgovorio je Bin Laden. Princ Sultan nimalo nije bio oduševljen ovakvim planom ali Bin Laden nije odustajao. Otišao je kod princa Turkije. Šef obavještene službe bio je začuđen naivnošću plana. Objasnio je Bin Ladenu da Saudijska Arabija ima pod oružjem samo 50 tisuća ljudi, a Saddam Hussein je mobilizirao vojsku od milijun ljudi. Iračka vojska imala je 5700 tenkova. Republikanska garda slovila je za najuvježbaniju oružanu silu u arapskim zemljama. Bin Laden nije bio tako oduševljen. Rekao je, izbacili smo Sovjete iz Afganistana Afganistana. Lawrence Wright piše. Prince se smija od nevjerice. Prvi put bio je uzbunjen radikalnom promjenom koju je primijetio u Bin Ladenovoj osobi. On je, kako je to Turki primijetio, od mirnog, miroljubivog i pažljivog čovjeka, čiji su jedini ciljevi bili pomoć muslimanima, postao osoba koja je vjerovala da može okupiti i zapovijedati vojskom koja će osloboditi Kuvajt. To je otkrilo njegovu aroganciju i oholost. Početkom 1991. godine koalicija predvođena s pola milijuna američkih vojnika u nekoliko tjedana porazila iračku vojsku i izbacila ju iz Kuvajta. Nekada mirni i miroljubivi čovjek, kako je princ Turki opisao samu Bin Ladena, taj će događaj smatrati najvećom uvredom za muslimane. U Saudijsku Arabiju, zemlju u kojoj su Meka i Medina, došle su nevjerničke trupe i to na poziv saudijske vladajuće obitelji. Nešto više od deset godina od trenutka kada je iračka vojska izbačena iz Kuvajta, Bin Laden osvetit će se Sjedinim američkim državama teroristi iz Al-Kaide, koja svoje korijene vodi iz onog uslužnog ureda u Pešavaru, oteće četiri zrakoplova i s njima se zabiti u mete u Njujorku i Washingtonu. Jedan zrakoplov pašći u Pensilvaniji. I doba onih niskih cijena nafte koje su vladale tržištem od 1985. godine prestalo je. Geopolitika je ponovno počela određivati cijene nafte, govori profesor dr. Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu nafta je bila relativno jeftina, nafta je imala uhodano svjetsko tržište. Ja sam čak predlagao neke istraživačke programe, tada Amerikanci su odmahivali, jedna od tema je bila, pa sam to predlagao u okviru nekakve znanstvenih istraživanja, jedna od tema je trebala biti geopolitika nafte, onda su, ma kakva geopolitika, ekonomija sve rješava. To je bila 99. Međutim, 2000. 2001. kao bomba odjekuje napad 11. rujna na svjetski trgovački centar i ti, e, rekao bih, tragični, spektakularno tragični atentati koji su bili za Sjedinjene američke države šok ravan otprilike napadu na Pearl Harbor. I nakon toga dolazi do postepenog poskupljenja i porasta cijena nafte. E sad, šta se je dogodilo? Za vrijeme pustinske oluje i oslobađanja Kuvajta, Sjedinjene američke države su imale najveću podršku političku unutar zemalja zaljeva. Sjećate se nakon oslobađanja Kuvajta slavilo se na ulicama Rijada, Dubaja i svih gradova zaljeva. Međutim, nakon toga je američka vojska ostala u Saudijskoj Arabiji i došlo je, rekao bih, do sudara dviju civilizacija. Zapadne civilizacije koja je došla kao gremi i logistika tadašnje američke vojske i tvrdog gledanja konzervativnog dijela islama u otprilike vahabitskom dijelu Saudijske Arabije. U vojsci Sjedinjenih američkih država žene su bile časnici, žene su vozile automobile. 20 godina kasnije pristolonasljednik Saudijske Arabije Muhammed Bel Sadman svojom odlukom dopustio ili inicirao dopuštanje e, recimo da žene voze automobile, što su evropljanke postigle prije 150 godina otprilike ili 120 kako u kojoj zemlji. Dakle, drugim riječima u tom jednom sudaru došlo je do porasta antiameričkog raspoloženja unutar Saudijske Arabije. Osama Bin Laden pokušao je protiv dolaska američkih trupa pokrenuti vjersko vodstvo u Saudijskoj Arabiji, ali moć obitelji Saud bila je prevelika da bi se netko usudio otvoreno krenuti protiv nje. Zato je Bin Laden odlučio otići iz Saudijske Arabije, ali morao je dobiti putovnicu. Za to je angažirao poznate i utjecajne ljude kraljevine. Govorio im je da se želi aktivirati u razrješenju rata koji je između muđahedinskih vođa izbio kada je Sovjetski savez otišao iz Afganistana. Na kraju mu je princ Naif dao putovnicu. Vjerojatno je vladajućoj kući laknulo što Bin Laden odlazi iz zemlje. Lawrence Wright piše. U ožujku 1992. Bin Laden je stigao u Pešavar. U tri godine od njegovog odlaska komunistička vlast u Afganistanu uspjela je zadržati vlast, ali bila je na rubu pada. Suparničke muđahedinske snage vođene od Ahmeda Šaha Masuda i Gulbudina Hekmatjara bile su uključene u krvavu borbu kako bi se odlučilo tko će zgrabiti vlast. Velike sile koje su odlučile iskoristiti Afganistan kao poprište egzistencijalne bitke između kapitalizma i komunizma bile su vidljivo odsutne u kaotičnom razdoblju nakon rata. Princ Turki nadao se da će uspostaviti privremenu vladu u Afganistanu, koja će ujediniti zaračene zapovjednike i stabilizirati zemlju. Vodio je zajedno s pakistanskim premijerom Navazom Šarifom pregovore u Pešavaru. Zabrinut zbog utjecaja Irana na afganistanskoj zapadnoj granici, Turki je bio sklon podržati fundamentalističke elemente predvođene Hekmatjarom. Bin Laden pokušao igrati ulogu poštenog posrednika. Dogovorio je telefonsku konferenciju između Masuda i Hekmatjara, u kojoj je preklinjao Hekmatjara da dođe za pregovarački stol. Hekmatjar nije popuštao, bez sumnje znajući da ima Turkev blagoslov. Ali usred noći Masudove snage ušuljale su se u Kabul. Sljedećeg jutra iznenađeni Hekmatjar bijesno je počeo ispaljivati rakete na Kabul i počeo je opsadu glavnog grada. Tako je počeo Afganistanski građanski rat. Iz tog okrutnog građanskog rata kao pobjednici izaći će talibani, koji će iskoristiti kaos i nasilje koji su izazvale zaračene muđahedinske skupine. Bin Laden će otići iz Pakistana u Sudan, ali tamo neće dugo ostati. Godine 1996. vratit će se u Afganistan i tamo sklopiti savez s talibanima. Tako će se sklopiti mogućnosti za napad koji će promijeniti geopolitičku sliku svijeta i poremetiti tržište nafte. Nemojmo zaboraviti, stalno se reciklira izraelsko-palestinska kriza. Dakle, taj sukop Izraela sa svim svojim susjedima stalno se reciklira i u jednom trenutku je došlo do porasta ekstremne komponente u tom palestinskom dijelu i, i arapskim zemljama koje ga podržavaju. I treća stvar, Sovjetski savez prije svog raspada je deset godina ratovao u Afganistanu neuspješno i na kraju raspad Sovjetskog saveza je neformalno, ali počeo povlačenjem vojske iz Afganistana i priznanjem da je u Afganistanu doživljen poraz. A recimo, Sjedinjene američke države su podržavale politički borbu protiv e, sovjetske okupacije Afganistana i financirale razvoj takozvanih muđahedina. Ti gerilci su odjedanput, kad se Sovjetski savez povukao, ostali bez posla. Talibani su osvojili vlast u Afganistanu koji su vrlo radikalna komponenta islama i odjedanput u što će se pretvoriti u međunarodne terorističke organizacije koje su udarile na e, svog tada drugog najvećeg neprijatelja Sovjetskog saveza je nestalo i one su udarile na Sjedinjene američke države i došlo je do tih poznatih atentata i tragičnih događaja u Njujorku, nečeg nezamislivog, da vi strušite dva najveća nebodera u Sjedinjenim američkim državama, da otmete avione, zabijete se u Ministarstvo obrane i glavni stožer Sjedinjenih američkih država i dolazi praktično do šokantnog stanja s jedne strane. Amerikanci počinju odmah rat protiv terorizma, predsjednik Bush proglašava terorizam glavnom opasnošću i ide prvo u okupaciju Afganistana i rušenje talibanske komponente, odnosno talibanske vlasti u Afganistanu. I tada dolazi na valu toga do porasta cijene nafte. Cijene nafte prelaze 20 pa 25 dolara, pa negdje 2006. se ustaljuju ne između 16 i 17, nego 20 i 25 dolara barel i zapravo nafta ponovno počinje poskupljivati, a s druge strane nafta i dalje funkcionira na svjetskom tržištu kao predmet međunarodne trgovine i robnih burzi. I u tom trenutku OPEC ponovno počinje prikupljati, rekao bih, svoju snagu za ubuduće. Saudijska Arabija ponovno postaje najstabilniji i najsnažniji član OPEKA, a s druge strane, ja bih rekao, Rusi gledaju sa strane i trljaju ruke jer svaki dolar više u cijeni nafte na svjetskom tržištu je nekoliko stotina miliona dolara veći prihod za ruski državni proračun i mogućnost za preživljavanje vojske i za izgradnju ponovno velike sile u, u Rusiji. Godine 1902. Abdalaziz ibn Saud, tada 22 godine star emir od Nedžda, s dvijestotinjak ratnika osvojio je Rijad. U sljedećih 20 godina njegova će vojska osvajati dio po dio arapskog poluotoka. Godine 1924. Ibn Saud osvojio Meku, godinu dana kasnije Medinu. Godine 1932. proglasio se kraljem svih osvojenih područja. Kraljevinu je nazvao prema svojoj obitelji, kraljevina Saudijska ili Saudova Arabija. Iako je Ibn Saud bio kralj golemog područja, njegova riznica stala je u limeni sanduk koji je nosio ministar financija Šejk Abdullah Sulejman. U tom limenom sanduku bili su polagani novci i zlato dobiveni od poreza na stoku, žitarice, voće kao i od drugih kraljevih prihoda. Kada bi kralj htio novaca, napisao je to na komadu papira, a šejk Abdullah Sulejman bi iz sanduka izvadio novac. Kada bi novca ponestalo, ministar bi nestao dok ga ne bi nabavio. Ali velika ekonomska kriza koja je počela 1929. ostavila je posljedice i na Saudijsku Arabiju. Robert Barrow knjizi U krevetu s vragom, kako je Washington prodao našu dušu za saudijsku naftu, piše. Mnoga pusta razdoblja u kraljevskom sanduku nagnala su Abdullaha i njegova kralja da tako spremno pristanu na uvjete, očito povoljne za Standard Oil of California ili Sokal. Sporazum je Sokalu dao ekskluzivno pravo na razdoblje od 60 godina da traži, buši, vadi, prerađuje, proizvodi, prevozi i izvozi naftu i naftne proizvode u području od više od 40.000 četvornih milja, dva puta većem od Francuske. Zauzvrat je tvrtka obećala dati saudijskoj vladi trenutačni kredit od tisuća funti u zlatu, oko 1,56 milijuna dolara u dolarima iz 2002. Godišnju rentu od tisuća funti u zlatu, oko 2,6 milijuna dolara, plus jednaku isplatu jednom kada nafta bude otkrivena u količinama za komercijalnu upotrebu, kao i tantijeme kada se posao s naftom počne širiti. Djelujući u kraljevo ime, Abdullah Sulejman potpisao je ugovor 29. svibnja 1933. Prva dva Sokalova geologa doći će četiri mjeseca kasnije. U Saudijskoj Arabiji američki geolozi našli su najveće zalihe nafte u ležištu na svijetu. 12 godina nakon što je kraljev ministar financije potpisao ugovor sa Sokalom, na krstarici Quincy sastali su se kralj Ibn Saud i američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt. Tada je sklopljen savez, nepisani, koji će preživjeti desetljeće. Taj će savez preživjeti činjenicu da je organizator napada na svjetski trgovački centar i Pentagon Saudijac. Da su većina otmičara koji su se u otetim zrakoplovima zabili u te mete Saudici i da je golemi dio novca korišten u pripremi tog napada došao od donatora iz Saudijske Arabije. Na valu poskupljenja cijena nafte koje je uslijedio 2000. do 2007. 8. imate jedan veliki gospodarski prosperitet svuda u svijetu. Taj prosperitet je velikim dijelom bio baziran ne na realnom porastu ekonomije, mada je svjetska ekonomija rasla 2-3, 3,5% godišnje uporno, Međutim, je bio baziran i na recikliranju sve većih naftnih prihoda. Zemlje u zaljevu sve veće naftne prihode i sve veće bogatstvo od nafte reinvestiraju na svjetsko tržište kapitala. To je jedan tijek novca. S druge strane, unutar Sjedinjenih američkih država imate na bazi ostataka one reganomike i liberalizma imate porast tržišta nekretnina koji se opet sve više ubrzava sa sve više investicija u kupovine nekretnina na bazi kredita. Bile su one poznate dvije velike neke vrste investicijsko-komercijalnih banaka i poludržavnih, rekao bih, institucija. Fannie Mae i Freddie Mac u Sjedinjenim američkim državama koji su financirali kredite u kupovinu nekretnina. Na financijskom tržištu sve se više počinju sklapati takozvani terminski ugovori, opcijski ugovori. Sve više ulaganje u klasične oblike financijskog kapitala, dionice i obveznice, poprima i oblik ulaganja u takozvane, kako to ekonomisti kažu, financijske derivate, koji se na kraju pretvaraju u, rekao bih, svojevrstan balon klađenja koji nema svoje realno pokriće. I u tom cijeloj priči odjedanput je cijene nafte su počele rasti i svi su najviše investirali u, kupovinu nafte jer se očekivalo da će cijene nafte su prešle 60 pa 70 pa 100 dolara negdje početkom 2008. i u nekom trenutku u lipnju 2008. u jednom tjednu su cijene nafte probile na njurškoj burzi 140 dolara barela. Naravno, u toj cijeloj priči zaigrao se bankarsko-investicijski sektor. Kapital generira novi kapital, oni koji ostvaraju najveće profite dobivaju najveće bonuse, bankari odjedanput počinju zarađivati po 100 milijuna dolara godišnje i bankari dalje opet pumpaju to investiranje u financijski balon u nafti i nekretninama. I taj balon je onda negdje u ljetu 2008. puknuo i dolazi do svjetske financijske krize. Oko godine 1996. ruska riječ sjemi bankirščina ili vrijeme sedam bankara ušla je u upotrebu. Iz riječi krila se zloglasna sedmeročlana banda ruskih oligarha. Berezovski, Vinogradov, Gusinski, Potanin, Smolenski, Fridman i Hodorkovski. Najstariji među njima, Berezovski, imao je 45 godina, kada se 1991. raspao Sovjetski savez. Najmlađi od njih, Fridman, imao je te 1991. 27 godina. Petorica od njih rođeni su u Moskvi. Vinogradov je rođen u Ufi, Fridmanu Lvovu. Trojica od njih bavili su su se do raspada Sovjetskog saveza trgovinom na crnoj burzi. Bili su to Gusinski, Fridman i Smolenski. Fridman je, na primjer, preprodajom kazališnih ulaznica uspio stvoriti mrežu koja mu je omogućila ulazak u tvornicu Elektrostal u blizini Moskve. Godine 1991. registrirao je Alfa banku. Četvorica ostalih oligarha došli su iz redova nomenklature, uglavnom iz komsomola, komunističke omladine. Ta sedmorica bit će ključni u podjeli plijena vezanog uz naftnu rusku industriju. Kako je cijelo vrijeme sovjetska ekonomija krahirala i ruska ekonomija je praktično bila bez sredstava za kupovinu, za rekao bih podmazivanje ekonomije bez tekućeg kapitala za financiranje najosnovnijih potreba, tada su mladi inovativni poduzetnici poosnivali redom banke koje su bile relativno male banke, međutim u tom strašnom nedostatku gotovine i novca su u onom očaju da se održi sustav, je zapravo je omogućeno tim bankama kupovinu naftnih kompanija i većina današnjih ruskih oligarha i onih koji su rijetki ostali u Rusiji i oni koji su kasnije izbjegli pod pritiskom predsjednika Putina i nove vlasti su zapravo pokupovali tadašnje naftne kompanije, tada su nastali Juko, Sibneft i ove kompanije, međutim koje su, rekao bih, nisu se bavili istraživanjem i razvojem, nego su naprosto onaj kapital iznosile vani. I u tom trenutku unutarnje krize se opet u Rusiji stvorio jedan trend unutar ruske administracije koji je iznjedrio bivšeg pomoćnika gradonačelnika, pa gradonačelnika San Petersburga, nemojmo sad o njegovoj obavještajnoj povijesti, za savjetnika predsjednika Jelcina. Jedno vrijeme ga je ono ponovno imenovao dvije godine na, na čelo Ruske obavještajne službe, pa za predsjednika vlade sredinom 99. godine, to je Vladimir Putin, koji je ostavkom predsjednika Jelcina pod konac 99. kad je stvarno opet se Rusija našla na rubu kraha, postao predsjednik prvo privremeni, osvojio prve izbore e, sredinom 2000. i postao predsjednik Rusije. Prva stvar koja je bila je bilo angažiranje instituta Ruske akademije nauka šta učiniti s naftnom industrijom. I oni su predložili treba naftnu industriju koncentrirati i staviti pod državne ruke. I to je bio prvi, rekao bih, put Putinov udar na nove oligarhe ili ćete pojednostavljeno govoreći ili ćete platiti porez i prestati poslovati ovako kako, kako ste dosad ili idete svi na sud. Neki su pobjegli u inozemstvo, neki su završili u zatvoru i tako dalje. Međutim, kasnije u, u opet 15 godina se uspjela obnoviti ruska naftna industrija. Ponovno je stvorila velike kompanije Gazprom sa svojim Gazprom Neft, e, Rosneft, najveće ruske kompanije koje su i danas najveći tehnološki partneri Exxona, BP-a i drugi zapadnih kompanije. U siječnju 2008. godine ekonomski prognostičari procijenili su da će te godine cijene nafte biti oko 78 dolara za barel. Bilo je to oko 20% manje od cijena koje su tada bile na tržištu. Vrlo brzo pokazalo se da prognostičari nisu pogodili. Cijene nafte počele su rasti. Taj rast čudio je mnoge. George Soros, vlasnik golemog hedge fonda i Mac Frankfurter, stručnjak za cijene roba, smatrali su da nema razloga, barem tržišnih, za takav rast. Prvi čovjek Royal Dutch Shell govorio je da su temeljne vrijednosti koje određuju cijenu nafte jednake kao i kad se nafta prodavala za 60 dolara. Početkom lipnja 1989. nafta je na njujorškoj burzi dosegnula cijenu od 139 dolara i 12 centi. U srpnju dostigla je cijenu od 147 dolara za barel. Kolumnistica Bloomberga, Carolan Baum, čudila se tolikoj cijeni jer i se svijet, kako je napisala, kupa u nafti. Zašto su onda cijene tako rasle? Odgovor nudi Eve Smith u knjizi IKOND kako je neprosvjetljeno koristoljublje potkopalo demokraciju i korumpiralo kapitalizam. Uzmite stari vic iz Wall Streeta. U spori dan neki tvorci tržišta odlučili su početi trgovati konzervama sardina. Trgovac A počinje nadmetanje s cijenom od jednog dolara. Brzo nudi konzerve i za dva dolara i nekoliko transakcija kasnije trgovac E je ponosni vlasnik konzerve koja košta 5 dolara. E otvori svoju kupljenu robu i otkrije da su se pokvarile sardine. On ode do trgovca A i kaže, prodavao si pokvarene sardine, trgovac se nasmiješi od uha do uha i kaže Sinko, to nisu sardine za jelo, to su sardine za trgovanje. Jedan od razloga zašto je 2008. godine cijena nafte dosegnula 147 dolara za barel bila je i spekulacija naftom. Nafta koju se kupovalo i trgovalo nije se namjeravala koristiti za preradu, ona je služila za spekulaciju i ulaganje opet cijela priča je počela 1975. godine, jer 1975. godine su zemlje izvoznice nafte praktično napustile cijeli koncesijski sustav 100 godina ranije i preuzele su nadzor nad zalihama nafte unutar svojih teritorija. Dakle, najveće e, svjetske naftne kompanije 70. godina su imale nadzor nad otprilike dvije trećine svjetskih zaliha nafte u ležištu. Dakle, drugim riječima, opet su tri trenda u naftnoj industriji Prvo, proizvodnja nafte raste sporo, ali stalno. I današnja proizvodnja nafte je blizu 4,5 milijarde tona ekvalentne nafte godišnje. To je otprilike jedna trećina svjetskih energetskih potreba. Proizvodnja nafte danas i potrošnja raste, sporije otprilike dvostruko od stope rasta BDP-a, puno sporije od stope rasta drugih izvora energije poput obnovljivaca, međutim obnovljivci još uvijek imaju malo učešće. Dakle, s jedne strane sve projekcije i međunarodne agencije za energiju svih organizacija kažu da će potrošnja nafte biti stabilna i ili čak nešto malo rasti još barem sljedeći 30 godina, najmanje. Zašto? Zato jer je nafta u prometu pra praktično nezamjenjiva, pogotovo u komercijalnom prometu. Danas je veliki tehnološki razvoj električnih automobila, danas ima recimo milijardu i sto milijuna vozila u svijetu, ima dvadesetak milijuna od toga je električni, govorimo o ukupnom broju što komercijalnih što ovih, računa se po projekciji Međunarodne agencije za energiju da bi negdje 2040 prema jednom scenariju novih politika koji je baziran na Pariškom sporazumu trebalo biti oko 300 milijuna električnih automobila, što će biti tek od ukupne cifre od milijardu i 200, što će ipak biti manje od četvrtine. Ali substitucija nafte je u prometu, pogotovo komercijalnom prometu, praktično je nema na vidi. U zračnom prometu uopće ne. U pomorskom prijevozu također teško. Nafta je žilav energent. Koliko god ona bila teret za okoliš, njezina potrošnja ne pada koliko bi se to htjelo, barem kada su u pitanju ljudi koji se brinu o zaštiti okoliša. Na primjer, pomorski promet troši golemu količinu nafte i ne pokazuje se smanjivanje te potrošnje. Godine 1954. teretni brod Warrior ukrcao je svoj teret u njujorškoj luci. Teret je bio težak 5000 tona. Bio je ukrcan u 194.582 sanduka, kartonske kutije, namot taja bačvi i niz drugih pakiranja. Pored te robe na Warrior su ukrcana i 53 vozila. Ukrcaj broda trajao je šest dana. Potrošeno je užadi i drva u vrijednosti od 5000 dolara kako bi se osigurao teret i zaštitio od udaraca i valjanja. Warrior je stigao u Bremerhaven nakon 10 i pol dana plovidbe. Četiri dana je nekoliko smjena lučkih radnika radilo kako bi se iskrcao teret zadnjem komadu tereta iskacanom s Warriora trebalo je mjesec dana da stigne do svog odredišta. Takav je bio prijevoz robe do 1956. godine. Što se onda dogodilo piše Lincoln Payne u knjizi More i civilizacije. U ovu močvaru troška i neefikasnosti uletio je američki prijevoznički magnat Malcolm McLean, koji je kupio prijevozničku tvrtku kako bi svoje kamione mogao izravno ukrcavati na brod, prevesti ih do udaljene luke i iz nje se odvesti do konačnog odredišta. McLean je odlučio da može postići još veću uštedu ako bi teret kontejner skinuo s kotača i naslagao ih jedan na drugog. Godine 1956. kupio je tanker koji je imenovao Ideal X i preinačio ga da prevozi 58 kontejnera iz Newarka u Houston. Ukrcavanje tih kontejnera trajalo je kratkih 7 minuta po kontejneru i kada je putovanje bilo gotovo, McLean je otkrio da ga je cijena ukrcavanja broda koštala manje od 16 centi po toni. Ukrcavanje iste količine tereta u rasutom stanju koštalo bi 5 dolara i 83 centa po toni. Kontejnerski brodovi promijenili su način na koji se teret prevozi morem. Godine 2008. porinut je kontejnerski brod Shin Los Angeles, dug 337 metara, širok 47 metara. Mogao je ukrcati 9600 kontejnera. Takvi golemi kontejnerski brodovi mogli su prevesti više robe u manje vremena. To je revolucioniralo kako proizvodnju, tako i trgovinu. Ali svi ti golemi brodovi troše i goleme količine goriva koje se proizvodi od nafte. Nadalje, kemijska industrija će tražiti sve više nafte, dakle, potrošnja nafte će ići lagano gore, vrlo lagano, ali će svijet trebati naftu još barem 30 godina. Drugi trend je, razvija se međunarodno tržište naftom i nafta se postaje stabilna roba i skoro pa jedna od rezervnih valuta kao strateška roba. Treća stvar, treći trend je porast međunarodne, rekao bih, suradnje između nacionalnih i velikih međunarodnih kompanija. Nekadašnjih sedam sestara se pretvorilo u pet. To je Exxon to je Chevron, to je Shell, e, nekadašnji Royal Dutch Shell, to je BP i Total. To je tih pet velikih međunarodnih i s druge strane vi imate opet šest, sedam, zapravo sedam nacionalnih velikih to je Gazprom, to je e, Rosneft, to je Gazprom neft kao dio Gazproma, to je Petronas, malezijski, to je Petrobras, to je iranska nacionalna naftna kompanija i da kako najveći među njima po rezervama Saudi Aramco koji je još uvijek nacionalna naftna kompanija za koji se najavljuje prva ponuda dionica. Dakle, opet imate sedam velikih nacionalnih i pet velikih međunarodnih. Njihova Tehnološka simbioza je prisutna u razvoju velikih složenih tehnološki zahtjevnih projekata, kao što je recimo projekt Sahalin, koji zajedno razrađuju Gazprom Neft, Rosneft, Exxon Mobil i Shell, a radi se o vrlo složenom kompleksu istraživanja u podmorju, bušenje najdužih bušotina, najduža bušotina nisam rekao najdublja. Najduža bušotina je 12.000 metara izbušena u Sahalinu koja ima jedno 3.000 metara svoj vertikalni dio i 9.000 metara horizontalni po sloju. Dakle, drugim riječima, s jedne strane te naftne kompanije surađuju u razvoju tehnologiju, ali si one konkuriraju u marketingu naftnih derivata. Dakle, imate na svoj način tržište na prodaji naftnih derivata, imate suradnju velikog kapitala u proizvodnji. Zabrinutost za okoliš u Europi pokazala se prvi put u 50. godinama 20. stoljeća. Razlog za njezinu pojavu bila je šteta koju je učinio ugljen. U 50. godinama 20. stoljeća grijanje na ugljen dovodilo je do ubojitih magli, kako su ih nazivali u britanskim gradovima, posebno u Londonu. Magle su bile tako guste da su onemogućavale promet motornim vozilima noću. Pješaci bi u tisućama počeli patiti od bolesti dišnih sustava i bolnice su se punile pacijentima. Godine 1957. britanski parlament donio je zakon o čistom zraku, kojim se počelo ograničavati upotreba ugljena. Veliki dobitnik tog zakona bila je nafta. Ona je bila čišća od ugljena i bila je jeftina u Sjedinim državama ugljen je u 60 postao nepoželjan. Godine 1965. gradonačelnik Njujorka najavio je protjerivanje tog energenta iz grada. Dvije godine kasnije Consolidated Edison, tvrtka koja je obskrbljivala Njujork električnom energijom, objavila je da je prešla u potpunosti sugljena na naftu. Ali nafta nije dugo bila idealan energent. Daniel Jurgin u knjizi Nagrada, Epska potraga za naftom, novcem i moći, piše. Ništa nije tako odražavalo novu ekološku svijest kao izuzetno opširan i snažan odgovor javnosti na knjigu Granice rasta, izvještaj za projekt Rimskog kluba o nevolji čovječanstva. Objavljena 1972. te knjiga tvrdila da ako se nekoliko temeljnih svjetskih trendova u stanovništvu, industrializaciji, zagađenju, proizvodnji hrane, potrošnji energije i iscrpljivanju prirodnih bogatstava, uključujući i plin i naftu, nastavi, oni će učiniti suvremenu industrijsku civilizaciju neodrživom. I, kako je pisalo, granice rasta na ovom planetu bit će dosegnute negdje unutar sljedećih stotinu godina. Studija je upozorila ne samo na iscrpljivanje prirodnih bogatstava, već i na posljedice za okoliš od paljenja hidrokarbona, odgomilanja ugljičnog dioksida u atmosferi i novu zabrinutost od globalnog zatopljenja. Bilo je to opće upozorenje. Početkom 21. stoljeća energija dobivena iz obnovljivih izvora dobila je na zamahu. To se dogodilo ne samo zbog veće svijesti o zaštiti okoliša, zato je djelomično opet bila zaslužna nafta, to jest njezina cijena. Nakon ekonomske krize, nakon oporavka, imali ste porast cijene nafte na otprilike 100 dolara barel 2009. pa nadalje. I imali ste 4-5 godina jako skupe cijene nafte od 100 dolara barel, koji je omogućio veliki zamah obnovljivaca, promjenu energetske politike u velikom dijelu naročito najrazvijenijeg dijela svijeta, zapadna Europa, istočna Azija i tada Sjedinjene američke države i taj zajednička politička akcija je rezultirala Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama, dakle jednim svojevrsnim prvim univerzalnim sporazumom koji je do najavio promjenu uopće cijele energetske politike, napuštanje fosilnih izvora, porast učešća obnovljivaca i tako dalje. I onda dolazi do izbori u Sjedinjenim američkim državama. Taj Pariški sporazum je, rekao bih, ugrožen sa dva procesa. Jedan je zapravo konstantna energetska politika koju provode brzo rastuće zemlje u razvoju u Aziji. Kina i dan danas recimo 70% svoje električne energije dobiva iz ugljena. Indija 75% svoje električne energije dobiva iz ugljena. Indonezija proizvodi već 300 milijuna tona ugljena i također forsira i domaću veliku proizvodnju i ugljena i nafta i prirodnog plina. Drugim riječima, ove brzo rastuće, međunarodno konkurentne, ekstremno konkurentne zemlje razvijaju, forsiraju energetsku politiku jeftinih cijena energije i stvaranja međunarodne konkurencije na bazi jeftine energije, ma kakva ona bila. Oni potpisuju sve sporazume, potpisali su pariški sporazum, ali istovremeno u provedbi ne daju, da tako kažem, pojednostavljeno govoreći novac za realizaciju tih sporazuma jer kažu mi još nismo dovoljno razvijeni. 27. kolova za 1859. godine u subotu poslije podne kod Titusvilla u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji bušilica je probušila zemlju do dubine od 70 stopa. Tada je rad obustavljen. Došlo je vrijeme za odmor. U nedjelju je voditelj bušenja William A. Smith došao vidjeti u kakvom je stanju bušotina. Na površini vode vidio je tamnu tekućinu. Uzeo je njezin uzorak i odmah ga je zahvatilo uzbuđenje. U ponedjeljak Bušotinu je posjetio Edwin L. Drake, koji se nazivao pukovnikom i bio predstavnik ulagača. Oko bušilice vidio je niz bačava i kada, sve su bile pune guste tamne tekućine. Pukovnik Drake i njegovi bušači pronašli su naftu. Tog kolovoza 1859. tako je počelo doba nafte. Ono traje do danas, govori profesor dr. Igor Tekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Najrazvijene zemlje Europska unija se potpuno orijentirala na niskougljičnu energetiku jer nema fosilnih izvora osim ugljena u Polskoj koja je uspjela izboriti izuzetak pa Poljska jedina može forsirati ugljen. Dakle, s druge strane imate europsku politiku, imate američku politiku koja je bila proevropska, govorimo o energetskoj, a koja je s novom administracijom se potpuno promijenila i donesen je takozvani First America Energy Plan u kojem je proklamiran ponovno povratak što jeftinijoj energiji, dakle onu i koju imamo i Sjedinjene američke države su jako forsirale razvoj tehnologije, istraživanje i proizvodnju nafte i plina iz takozvanih nekonvencionalnih, znači vrlo ekstremno nisko propusnih ležišta i iz domaćih ležišta i na bazi te proizvodnje Sjedinjene američke države ponovno proizvode velike količine domaće nafte i još veće količine domaćeg plina i njihov cilj je postizanje nezavisnosti ste i mi ćemo imati jedan budući proces koji će biti vrlo zanimljiv, a to je okretanje Bliskog istoka, novom veliku tržištu koje je Kina i ostale zemlje Istočne Azije. Kina danas troši 680 milijuna tona nafte više nego cijela Europska unija zajedno, što je recimo prije 30-40 godina bilo još nezamislivo. Dakle, drugim riječima, to su otprilike neki najnoviji procesi koji će sigurno dovesti do vrlo zanimljivih situacija na budućim energetskim tržištima i velike konkurencije i možda i neočekivanih zaokreta u pogledu i cijena nafte i cijena ostalih izvora energije i možda će danas sutra liti postati ono što je, što je nafta jučerašnje, možda ćemo govoriti za ili naši sljednici za 40 godina o ratu oko litija u kineskom Jingjangu i južnoameričkoj Boliviji. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Miroslav Šeb, urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.